Pantxo, antxor doki egun antzuri? Egun Birusak eh, inguramena erraiten da beroketa klimatikoaren gatik dela pixka bat natura eh, desoreka gatik dela agertu pandemia hau. Hala dea? E, eta bai, gauza jarro horrekin, gogo eta egiten ditu gorren inguruan, beti iutzen zaigu gizakiak, gizakiak badu toki berezi bat gure planetan, biosfera osoan, bera da pixkat manatzaidea, ama pixkat, pixkat hori gehiago ere. Eta beti izan da garapen mugagabekoa. Gila guti zazpi miliak biztan lehenen, orai zazpi kako miliak, eta laiste batean sortzi miliak. Eta biztan guzti horiek, ere mu finko batean dira, eta berdira denak erikatu, eta denintzat eh, energia sortu ere. Eta hori problema hundi bat da. Eman ezagun beti emaitzen eta bibide hori, ni gaztian interarik duela guti, etxean bagin nuen, oaztapen ez ginen telefonoa, egin nementu batzen zan ginen telefono bat gure etxean. Eta telefono horrekin egiten ginen algin nuena, jendeak deitzeko. Eta horai, ez da ditzen bat urte batzu berantago, biztanle bakoitzak badu bere telefonoa xakeran. Eta telefono hori egunero berbera kargatu. Olako E-, epe e, labur batean, gure energia eskaira nola honditu den, iziagia da hori. Ta guk pentsatzen dugu guzti hori gauza normal bat dela. Eta beti dugun buruan, ba, gizakia garatzen da, garapena hori, naiz eta mugagabikoa izan. Gauza normal bat da, eta zer nahi gizaz, problemak izanen dide gizakiak beti atsemanen atera dide bat, eta bereziki zientziari esker. Eta beti, jendeen buruetan, zientziak dena konponduko du. Hala da, piskat, gure eritasuna. Garapena, ez da beti onerat, ez da beti uh, zentzuduna zure iduriko, eta oartzen algira, olako eh, katastrofeak bezala agertzen direlarik, hala ez da konsientzia hori. Eh, beti pentsatzen da, zientziak dena konponduko duela. Eta bai, zenta, bon, garapen ekonomia, ekonomikoa importantea da, ados, behinan, guk gure ere gure planeta, eh, gure biosera, gurekin diren izaki bizidun guziak, hori guzia mugagabekoa da. Eta izan dira gure planetan krisiak, krisia horiak izan dira, bo krisia horiek naturalak ziren, eh? naturalak horiak edo, edo meteorite bat edo da gure planetaren genian, edo izan dira izan da volkanismo haundi bat, eh, kriston beroketak izan dira, eta bat batean hola espeziaen desagertu dira eta batzuk e, e, e aurre eta garatu dira. Eta gurekin, gurekin, orai gertatzen den krisia, beste krisia guziekin konparatuz hau da hundiena. Eta hundiena da gure presentziari lotua. Eta orai, garatzen dira den iziagia nola garatzen garen. Eta bereziki uh, e, kopulakuntza emendatzen baita, bi problema dira, hor beti berria, berria diendia elikatu eta berra energia denitzat beti pentsatu atera bideak izan dira. Alta, badira, badira olako sinaleak erakusten dena, kasu, kasu, e, dangeran gira. Beti gure buruan eta ola hasiak izan dira, baina atxemanen dugu atera bide bat. Eta hor bat batean, birusa bat etortzen zaigu, COVID-19 hori, eta irutona eta mamos nira pertsona ditu nementuan. Eta guk horren kontra dugun atera bidea, zer da, da, konfinamendua. Eta hori dugun teknika da, baliatzen zen teknika, duela bosteun urte, izurria izan derarik, la pesta izan derarik, edo loko leha. Diendiek ez zuten beste ikiteko, Egu berdin egiten dugu. Eta hor ikusten duzu, zientziak de ez du eragia ondirik, eh? eragina ondirik. Erremedioak, erremedioak merituan ez da. Ez da erremediorik. Erria ondietan, ema ezagun estatu batuetan, adibide bat hartzeko, baina kasik denetan berdina izan da, presidentak Trumpek errandu astapenean, bo hori marranta hundi bat baitik ez dela. Eta aste bat enborian, oartu da, ala ere, komplikatzen zera afera. Eta bilduritu, laborategia laborategi handietaik uh, eh, nagusiak, eh, bildu mm. dena filmatua izan da, eta esplikatu duntza, denak irizaizien, main baten inguruan, eta uh, eh, egimen zutela konkurtso bat aien artean, atxemaiteko fite erremidioa, eta laister batean izan dela txertatzea, eta ez da ala, zientzia sumiki ebitzen da. Berak pentsatzen du, bi hastez atxemenen digula erremediorik ez da. Eta nik altxatuko dut eman ezagun iesak. Iesak etorri da duela horai berrogei urte. Iesak ez ditu diende guziak unkitzen. Baina, hil ditu berrogei urtez, hogei eta amabi milioi pertsona, milioi pertsona. Nementuan, gaur egun, birusa horren kontra, zenta bilus bat da ere, erretro bilus bat da, eta bere kontra, Mementuan, txertatzirik ez da. Berrugei urte berantago, eh? Alta ikerketak izan dira, eh? Baina, zientzia ez da intzinatzen, hola. Zientzia intzinatzen da eneki eneki eta sumeki. Eta mm. ikusten da, zientzia zientzialari ongienek, hainitzetan hola irten dute, ez dakigu, ez dakigu. Eta hainitzetan, holako ibimodea badute, hori balima da, beraz hola izanen da, beraz pentsa daiteke, zerbait, pentsa daiteke, ez da, xuri alabeltz guk eh, gure heinean ze aldatu behar ginuke olakorik ez gertatzeko edo... Ede bai, biziteko mode aldatu behar dugula. Gehiago prebentzioari buruz joan. Makuak gertatzen edelaik gero berante gida, zientziak ez du ola konpontzen. Aurri ikusi behar dira problemak. Eta ez beti garapen ekonomia eta horren ondutik zer. Ez, ez da ola. Da behar da ikusi zein onolako problemak sortzen aldiren gure garapenarekin. Hori da guk egiten ez duguna. Ez dakit, aipatzen aldugun, baina eh, pandemia garai eh, hunek ilan, eh, badira jende, miliarka jende konfinatuak direnak, asia dira erraiten, prentsan eta sare sozialetan, eta gauza baikorak gertatzen direla inguramen mailan, gaz gutiago, airea sanotzen ari dela, konsientzia hartze bat izaiten alda, behar bada horri buruz gehiago jokatu beharko dugula ondotik, ala zure iduriko jendartea ez da hortan eta garapenare izenean eh, eh aktivitateak biderkatuko dira pandemia ondotik. Ba, behar da, San Tomas bezala dira, behar dute ikusi sinesteko. Ba, gero, ba, ginakien, eman izagun, bai inguruan autorik ez bada, atmosfera sanoagoa izanen da. gaur egun bai ez da kasik nehoz, goizetan, eta hor, bai, airea xanagoa da, eta inguruan diren landareak eta abereak horiek, jakizazu konten direla, eh? aldatzen da haien bizia. Prima dela hori haientzat zat, da. Bai, eta ba, prezeski ikusten dira, basa iziak eh, hirietan txartzen bai. eta... hori da beste problema bat, e, beti lotua da gizakiak hartzen duen tokiari, ema ezagun hartu eta dibide konkretu bat, hemen Euskal Herrian hartzen maituzu helikak ateak, beti badira harrapakinak eta harrapakariak. Eta beti bada horrekia bat aien artean. Gaur egun zigertatzen da, harrapakaria hundienak, dira, otsoak, arranoak, gakatamotza, hartza, gizakiak. Hor ziren lehen, baina orai gelditzen dena da gizakia, beste guziak suntsitu ditugu. Eta orai azpian, gure azpian direnak, basurdiak, basauntzak, eta berdira kudeatu, berdira kudeatu, zenta haien kopulakuntza sobera emendatzen bada, gaitzeko ondorioak itzanen dira bai guretzat, baina haien ere zenta horiek gure dira, sobera balimada eta ez baute aski erikatzeko, epizotia izanen dute, hori zene du biluz bat, guk izan dugun bezala, eta gehienak desaertuko dira. Beraz, abere horiek, horeka atse guk behar dugu kudeatu, beste abereek iten zutena, guk ora egin behar dugu, eta eiza, eman ezagun, eiza behar izkoa da gaur egun, espezioien kudeatzeko. Beraz, hor, jendeak gizakiak konfinatu dira itxean, eta beraz, agatakina konten dira, eta ari dira garatzen, e, Horrek erakusten lauku hor ere, utx, bat egin dugula nun bait. Gu gabe, orai, horiek ere kaltean izanen dira. Ez behar dira kudeatu eta eiza behar ezkoa bilakatu da. Ez behar da kudeateko, baina kopulakuntzak kudeatzeko, hasteko bai. Da bio hain iztasun hortan, sobera desmasea eginduela jendarteak. Bai, problemari gabe, begira e, jendeak erikatzeko le. Berda, bon, gure laborariek eh, ekoizpena sortzen dute. Jendeak geoztagiago direlako, eta bete beharrak geoztagiagoak direlako, o, labolariak mundu mailan aipatzen dute, da dute, ekoizpen handiago bat egin, beraz nola egiten dute. Be, prestizidoak baliatu, erbizidoak baliatuz, eta normal da, behar dut, horiek ere behar dute etekin bat atera. hori izan da molde bat gara baina ez da hola segitzen ahal, beti danik jakin dugu hori pestizidoek, dutela bizia sortzen. Hori ez da, ez da munduko historio bat hori, hori badakigu. jende pentsatu bat, minbizia balimada, minbizia ere konponduko dugu zientziari esker, ez? Ez, maleruski ez dugu konpontzen, ez? Minbizia zientziari esker. Alduguna iten dugu, baina dena konpontzia ezin da. Badakigu klaski pesizidoak ez direla baliatu behar. Ola intzinatzea, intzinatzea, intzinatzea beti gibelean begiratu gabe, ezin da, ezin da, elementu batez, gaindituak izan ingira, eta hor eh, glifozat eta hori ipatzen da benen. Normal da ipatzia, nire ustez ez gira askifite joiten ero laborari entzat ere, eh, balakit ez dela eh. baina haien teknikak egiteko modea aldatu beharko da. Eta bereziki ere aldatu beharko dena da mozkinen presioa ere. Zenta lan jo horrek eskatzen du mozkinen presioa hauniago izaiti horiek, ontsa izaiteko horiek ere. Hori dena lotua da, ikusten dena lotua da. Beraz, eh, garapen eh, mugagabe hortan, pandemia unek, eh, erakaspen bat behar daukula eman zure iduriko, behar dugu zinez hau erakaspen bezala atxiki, e, geroaren gauzak aldatzeko? Bai, nire ustez bai. Izan dira sinaleak, hasi da izu aipatzen zirkuitu laburrak, emengo muskinak jan, E, gauza xanoak, e, gerozta ipatzen da, bio ere, bio garatzen da. Hor, etxeak iteko ere, erte hori, uh, eraikuntzari buruzko mhm. lege bat, e, mhm. bimina eta izanen da, orten, etxe positiboak sortuko dira, gerozta gehiago. Beharko da, berriz ikusi, gure energia sortzeko moldea, gaur egun baditugu bi molde, da, konbustio alde batetik, beran konbustioarekin, dioksido karbonoa jariotzen da, eta berotegi efektua batzen da, eta horrekin e, ura ari da goiti, toki batzuetan biztanle milioika eta toki haien eh, bizi lekutik joan beharko dira laister batean, beti e, eh, iriz egiteko estenet ikasue beti egun batez bai baigorri bitz. Me, ber, ez dut ezagutuko baigorri bitz, baina izanena egun batez baigorri bitz. Ozeanok ari dira intzinatzen. Hori berotegi efektuari lutua da. Hori badaki, badakigu argita garbi. Eta gero, energia ikosteko beste modea, da energia nuklearra, bi molde hori ditugu. Ar, pizten dugu alik itxean. behar da, konsientzian izan, hemen baionan edo ustalitzen edo garazin edo zintokian, konsientzia izan behar da, a, energia nuklearari esker, lortzen dut hori, esker. Baina hori ere biziki garria izaten alda. Beraz, energia ikosteko moldeak ere berriz berritugu pentsatu, gure xantzeak ere berriz deritu untsak udeatu. Berbara krisia horrekin, gauza horiek berriz plantan ezareko ditugu, eta pentsatuko dugu, ez zientziak ez du hori konponduko. Guri da konpontzia hori, ez zientziari. Bako hartu behar da, bere eskutik, afera hori. Eta mm. Ta eh, gertzen badu berbara mundua aldatuko da. <laughs> Pantxo Antxordoki, mil esker hasteko eh, emankizununtan eh, parte hartuik. Eta, mil esker zure, jone. Eta atxik esperantza. Bai. Eta bai, hori dudari gabe, eh? inalainen dugu, uh, eh, untsa segitzeko. Eh?